А він з болем, страхом і надією чекав ще одного дзвінка. Ще чекав, чекав неможливого. Робочий день давно скінчився, починало сутеніти. Василь Васильович сидів, не вмикаючи світла. Хоч серце боліло іншим але прощався із кабінетом. Відчував, як відриває щось від себе. Вже не зайдуть сюди Огієнко, Клава, Ірша, знову Ірша. Тепер йому запекло, хотілося залишитись. Але розумів, це неможливо. Він ще ніколи не сидів у своєму кабінеті в сутінках. І предмети набирали інших образів. Він якось інакше відчував себе, немов сторонню людину, котра сховалася від чогось у темінь. На шафі навпроти відбилося світло вуличного ліхтаря. Здавалося, там щирилася якась химера. В кутку громадилися рулони креслень. Розберуться без мене. Там усе ясно. Ага. Тільки романівський об'єкт там немає цільності. Немає цільності. Треба обумовити 120 архітектурних аркушів. Але й ті аркуші були десь далеко-далеко. Замкнув шухляди стола, вийшов, зачинив двері неначе поклав віко на домовину. Здивувався такому порівнянню. Глухо цокнув у дверях ключ, цвях у домовину. Все. Кінець. Так, це був кінець. У ту мить, текучу мить життя, яке втратило сенс усвідомив, що справжнє життя для нього буде адекватне любові, що він будував електростанції, набережні, фонтани для Ірини, забирав її в себе, в свою роботу. Все це становило одне ціле, творчий ідеал, її захоплення, її віра, їхня спільна радість. Тепер все це втрачало сенс утверджувати себе заново, боротися, досягати чогось. Для чого? Повз нього поспішали перехожі, здебільшого жінки, з кошиками, авоськами, верталися з магазинів. Зграйка хлопчаків при світлі вуличних ліхтарів ганяла по шкільному подвір'ю м'яч. За рогом овочевого магазину. Біля автомата з пивом хилиталися якісь постаті. Це вже недалеко від нього. Це місце він завжди проминав з якоюсь внутрішньою бредливістю. Либон через те, що тут і справді юрмилися підозрілі, з темними обличчями типи, сходилися по двоє, по троє, про щось шепотілися, де добути пляшку рахувалися дрібні гроші. Були винахідливі й спритні, але тільки в цьому напрямку. Здебільшого тут вони вже зранку, коли ще зачинені продовольчі магазини, коли ще не продають спиртних напоїв, похмиляються холодним пивом. Здивувався, що так гостро та чітко сприймає все. Навіть подумав, що либонь серед цих людей їй не винуваті в тому, що приковані до цього місця. Може, їх щось вибило з колії? Може, їм більше нікуди піти? Коли підходив додому, знову забилося серце. Здалося, що світилося вікно в її кімнаті. Але то грав промінь ліхтаря. Вікна були німі. Піднявся по скрипучих сходах, довгим ключем, чимось трохи схожим на сільські, тільки в тих язички провисають.